par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji. Labvakar, labvakar, maziņa kļūmīte, kļūmīte, bet nu esam ēterā labās ziņas šovakar kopā ar mani. Priesteri Jāni Meļņikau ir uh, kāda ļoti, eh, gribas teikt, pat dāsna eh, sirds, un tā ir Eva Viļķine, pareizi izrunāju? Viļķina. Viļķina, piedošana, kad kļūdījos. Cerību spārni biedrības viena no dibinātājām un es saprotu arī vadītājām un tā ir biedrība, kas ir no sākumā radusies kā māmiņu iniciatīva, saprotu, ka, saprotot, kad ir problēma. Cilvēks, bērns ar invaliditāti un nav īsti, um, kas palīdz, kas stiprina, kas atbalsta un tā vairākas māmiņas sanāk kopā, um, sākumā kā tādu nu, viena otru atbalstot, izveido kaut ko, kas šobrīd ir uh, nozīmīgs uh, projekts vai mm, nozīmīga tāda mm, sociāla atbalsta biedrība ne tikai Siguldā, bet plašāk Latvijā. Labvakar, labvakar! Jā, labvakar visiem! Prieks būt šeit kopā ar jums un labprāt dalīšos savā pieredzē un arī tajā, ko dara biedrība. Un varbūt tās tad ar to varam sākt, tā precīzāk izstāstīt, nu kas ir uh, kas ir tas darbs, kas uh, tiek darīts, bet varbūt tās arī paņem druscītiņ tā īsi ieskicēt, kā tad tas viss sākās, jo man šķiet, uh, tas arī tā kā raksturo vai pasaka, nu kur tad ir bijusi tā problēma un pēc tam kā tad viņa ir atrisinājusies. Jā, aizsākās jau viss 32 gadus atpakaļ, kad uh, manā pašas ģimenē mums ienāca meita, ar garīgu raksturu traucējumiem, pēc smagas dzemdību traumas bija galvā asins izplūdums, kuru uzreiz nediagnosticēja, nekonstatēja, un pēc tam radās sekas, dēļ kā arī meitai radās šie funkcionālie traucējumi. Tas laiks bija laiks, kad beidzās padomju vara un aizsākās jau Latvijas laiki, bija liels pārmaiņas, un tajā laikā nebija tik daudz arī iespējas, un arī uh, mēs kā ģimenes, kā vecāki īsti neiedarējāmies uh, sabiedrībā, neiedarējāmies iestādēs, uh, ne bērndārzos, ne skolās, un um, beigās, kā, tad, kad tu ej tā, cauri tam visam uh, un satiec arī citus vecākus, tu saproti, ka tu neesi viens. Un tā soli pa solim mēs uzsākām satikties kopā vecāki, kuriem ir bērni ar invaliditāti, ar funkcionāliem traucējumiem, lai sniegtu atbalstu viens otram, sniegtu informāciju, kur ir kādas iespējas, jo bieži vien bija tā, kad arī speciālisti nestrādāja ar šādiem bērniem, jo vienkārši nebija tādas pieredzes, nebija pieredzes ar to, kad šādi bērni ir sabiedrībā. Un tā mēs to atbalstu sākām veidot paši viens otram, un eh, pirms 20 gadiem arī izveidojām biedrību cerības pārni, eh, jo tādā veidā mēs sapratām, kad varam jau daudz plašāk sākt palīdzēt viens otram un arī citiem vecākiem. Man, man <laughs> klausos, man tas nosaukums cerības pārnu vien jau tāda <laughs> pacilājoši tāda sajūta rodas, varbūt tās pavisam īsi neaizklīstot no, no tematikas. Kāpēc cerības pārni? No kurienes šis nosaukums? Kat, katram cilvēkam, it sevišķi nonākot kādās grūtībās vai saskaroties ar kaut, kādām, kaut kādiem izaicinājumiem, visiem ir cerība – Un arī mums, kā vecākiem, bija cerība, kad uh, būs jau labāk, kad bērnu stāvoklis funkcionālais uzlabosies, kad uh, mūsu situācija uzlabosies, kad sabiedrība mūs pieņems. Un, uh, ja ir šī cerība, tad ir vajadzīgs pārni, lai šī cerība nepazustu. Un tā arī kopā tas salikums veidojās cerības pārni, jo tai cerībai ir jābūt spārniem nepārtraukti. Cerība, ka būs labāk, kad eh, pieņemšana un pamanīs un uzklausīs un mm, kā ir? Vai ir mainījies eh, kaut, eh, nu, <laughs> nevis, tas laikam muļķīgs jautājums, vai ir redzot jūs šeit sēžam, skaidrs, kad ir mainījies kaut kas, bet varētu varbūt tās, kā ir pa šiem 20 gadiem vai vairāk 30 gadiem lietas mainījušās? Um, Mainījies ir ļoti daudz, ka sabiedrība ir kļūsi iekļaujošāka, pieņemošāka. Protams, ir vēl gadījumi situācijas, kad nākas saskarties ar kādām negācijām vai nesapratni, un reizēm tas liekas arī normāli, ka cilvēks, kas nav nekad dzīvē saskāries ar šādu situāciju, kad uh, ģimenē vai tuvinieki vai radi būtu ar kādiem funkcionāliem traucējumiem, ka nav bijusi šī pieredze, bet uh, svarīgi ir tas, kad mēs paši vecāki, ģimenes, mēs nebaidamies, mēs ejam sabiedrībā, mēs parādam to, ka mēs esam un ka mēs esam ģimenes, kas ir uh, pilnvērtīgas, gatavas sadarboties, strādāt, uh, iet darba tirgu, uh, tikai ir nepieciešams šīm ģimenēm kaut neliels atbalsts, lai to varētu izdarīt. Bet e, ir tomēr kaut kādas e, tās lietas vai situācijas, kurās vēl joprojām ir vajadzība pēc izaugsmas, pēc kaut kādām pārmaiņām es tā e, klausos. Varbūt tās varat arī ieskicēt, nu kas ir tie lielākie šī brīža izaicinājumi, uh, ir daudz izdarīts, bet vai ir kaut kas tāds vēl, nu, kur redzat, jā, šī, šī ir lieta, ko baidzētu darīt? Daudz ir izdarīts, man liekas, tieši no entuziastu puses, no organizāciju puses. Latvijā uzmanību dažādām problēmām un situācijām pievērš tieši vai nu paši vecāki, kas ir veidojuši organizācijas vai kādas interešu aizstāvības organizācijas. Uh, Ah, un tad jau tālāk ah, ah, valsts pārvaldē ministrijām ir jāuzklausa tās vajadzības, ar ko saskarās sabiedrībā, cik ļoti tās tiek uzklausītas vai tiek veidotas eh, kādas sistēmiskas pieejas tam, par to vēl nevarētu tā teikt, ka jā, tas viss notiek. Arī mēs no savas puses esam daudz rosinājuši, kad ir arī šajās situācijās, kad vai nu piedzimis ģimenē bērniņš ar invaliditāti vai dzīves laikā cilvēks iegūst kādus funkcionālus traucējumus, kad ir jābūt tai atbalsta sistēmai, kurā cilvēks uzreiz saņem palīdzību. Diemžēl tas vēl nav. Diemžēl vēl joprojām ir ģimenes, kuras jau nonākot krīzes situācijā, neseņemot atbalstu, tā viņu situācija eh, ļoti diezgan būtiski pasliktinās. Uh, Tāpēc... Bet pareizi saprotu, ka šobrīd ir tā, ka nevalstiskās organizācijas vai, vai kāda atsevišķi indivīda apvienojušies grupā vai kā citādi vēršas pie valsts un, un prasa, lai kaut kas tiek darīts sakārtojot sistēmu, kura diemžēl uh, bērns, kurš ir piedzimis ar invaliditāti, ko medicīniski galu galā ārsti pie dzimšanas var pamanīt, es pieļauju, vai, vai nedaudz pēc tam, kad jau notiek eh, tā kā eh, regulāras vizītes, cik es saprotu ar bērnu, lai izsekotu līdz, kad attīstība eh, notiek atbilstoši vecumam un atbilstoši situācijai, bet tas ne, nav izdarīts, ja? Jā, jo ļoti svarīgi, tīpaši bērnu vecumā, ja tie ir mazi bērni, ir svarīga agrīnā diagnostika, agrīnā intervencija, jo kamēr bērniņš ir mazs, eh, viņām vēl var ļoti daudz ieguldīt, ja tu zini, kas ir par situāciju, eh, kas ir noticis, mm, pie kā varētu strādāt, jo ja apvienojās jau speciālistu kopums un domā, kā uzlabot katra bērna šo funkcionalitāti, tad eh, tas ir ļoti liels ieguvums, un tam būtu jābūt jau visiem pieejamai, ļoti laicīgai, izveidotai sistēmai, bet, diemžēl, tas vēl nav, un ir ļoti garas rindas pie speciālistiem, ir ļoti maz iespēju ļoti saulaicīgi saņemt atbalstu. Kam vajadzētu nu, šajā gadījumā rīkoties, vai tās ir slimnīcas, kas var noteikt paša savu uh, nezinu, protokolu, kā rīkojas konkrēt šādos gadījumos, vai tur ir jābūt jau ar ministra kabineta noteikumiem, regulācijām un, un, un likumiem, kas to nosaka, vai kā tas, kā tas praktiski var būt? Tur būtu jāsadarbojas uh, gan labklājības ministrijai, gan veselības ministrijai, gan finanšu ministrijai, jo viss, protams, vienmēr atdurās arī pret finansējumu. Uh, un jāizvērtē to, ka ja mēs laicīgi un saulaicīgi sniedzam šo palīdzību, kad mēs dodam iespēju šiem bērniem izaugt pēc iespējas neatkarīgākiem un veidot savu dzīvē, dzīvi pēc iespējas patstāvīgāku, un eh, tam pietrūkst eh, šīs sistēmiskās pieejas, eh, kad jau no bērna vecuma jau tiek skatīts un pētīts, kas ir nepieciešams, ja bērnam ir šie traucējumi, uz ko viņu virzīt nākotnē, jau tā kā skolas vecumā, jau saskatītās viņa spējas un varēšanu, lai jau nākotnē virza uz konkrētām nodarbinātības aktivitātēm, uz to, ko viņš var darīt un izvēlēties. Man tagad tā nāk prātā nu, diemžēl mm, nav, nesmu ģimenes <laughs> cilvēks un nav man arī bērnu līdz ar to, ne, līdz galam nezinu, bet eh, jautājums ir tāds, vai paši vecāki pamana agrīni jau, kad ir kaut kāda problēma vai veselības mm, ķibele, kuru vajag risināt, vai to, to var noteikt jau kaut kā medicīniski dakteri tikai. Kā tas notiek praktiski, citiem vārdiem sakot? Uh, Un vai, un vai tajā brīdī, kad vecāki pamana, vai viņiem ir iespēja pie kaut kā vērsties un teikt, man vajag izmeklējums, man vajag noteikti, man vajag to vai šito? Jā, tas ir arī tāds viens no sāpīgiem jautājumiem, ar ko mēs ikdienā saskaramies, kad jā, ir situācijas, kur uh, ir kādi uh, šie e, traucējumi vai, vai kāda trauma bijusi, ko var diagnosticēt uzreiz, bet ir e, dažādas diagnozes, ko var diagnosticēt jau 2-3 gadu vecumā. Un ir tā, ka arī pie mums nereti nonāk e, bērni, kuriem mēs jau gadiem strādājot, kur mūsu speciālisti strādā, mēs esam pamanījuši, ka šim bērniņam ir uh, smagāk šis funkcionālais stāvoklis un kad ir vajadzīga nopietna palīdzība, bet ir situācijas, kad vecāki nepieņem šo situāciju. Un tas ir tad grūtāk ir, jo mēs cenšamies strādāt tā, lai mēs nepazaudētu to bērnu, lai mums, mūsu speciālistiem ir iespēja strādāt ar šo bērnu, un paralēli mēs strādājam arī ar vecākiem, lai pamazām, pamazām soli pa solim mēs tomēr uh, dotu šo laiku un iespēju pieņemt šo situāciju. Bet, ko tas nozīmē nepieņem? Ir grūti pieņemt, ka tu redzi, ka apkārt ir tik daudz bērnu, kas ir, nu, tā nosacīti sakot, normāli, nu, veseli, ja, jā, bērni, un kad tavējiem ir kādi traucējumi, un ir tīpaši, ja tie ir smagāki, kad tu saproti, ka tas ir uz mūžu, un, un tev ar to būs jāsamierinās un jāsadzīvo, un jāsaprot, ko dā, tālāk darīt, to ir grūti pieņemt. Bet pieņemt tas nozīmē, viņa, viņa arī negrib tā kā vest pie ārstiem, pie speciālistiem, jo viņa nes, nepieņem to, ka manam bērnam varbūt problēmu un vienkārši ignorē to līdz brīdim, kad jau saprot, nu viss te jau vairāk nav ko un Vai kā tas ir nepieņemts? Ir ļoti dažādi. Ir ļoti dažādi. Ir vecāki, kas tiešām noraida to un nepieņem uh, šo situāciju, kamēr viņš nav nobriedis tam. Un ir vecāki, kuri nepieņem, viņi ved pie speciālista, bet paiet daudz lielāks laiks, jo kā man, nu tā kā arī liekas pašai, kad, kad mums ir jāizkāp no tām upura kurpēm, kā vecākiem, un ja es ātrāk pieņemšu šo situāciju, es ātrāk man raisīsies domas, kā risināt šo jautājumu. Ja es to noliedzu, tad līdz ar to tajā brīdī es arī uh, uh, neredzu un nesaskatu tās iespējas, kas var, ir uh, noderīgas manam bērnam. Nu, šobrīd man izklausās tā, ka, eh, ja būs problēmas eh, un nonākšu pie speciālista, tad arī saņemšu palīdzību. Bet kā ir ar vecākiem tādā gadījumā, kuriem nespēja, vai varbūt tās arī spēja pieņemt, bet kuriem arī ir vajadzīgs atbalsts tajā brīdī, jo neskatoties uz eh, to, vai viņš pieņem vai nepieņem, es pieļauju, ka tas tomēr ir tāds, nezinu, šoks, ja tā var teikt, vai, vai vai ir kas strādā arī vecākiem, kas viņiem dod to atbalstu, ne tikai kā atbalstu palīdzot rūpēties par šo bērnu un apmācot un, un, un ārstējot un tā tālāk, bet, bet arī par vecākiem, nezinu, psiholoģiski e, izrunāt kaut kādas lietas vai savstarpēju māmiņu, savstarpēju atbalstu. Nu jā, šajā arī um, jautājumā būtu vērtīgi, ja būtu šī sistēmiskā pieeja, kur arī tiek sniegts eh, jau konkrēts atbalsts vecākiem. Mūsu gadījumā, jā, mēs taisam reiz mēnesī vecāku tikšanās, mums ir sociālie darbinieki, kur var ind saņemt individuālās konsultācijas, mums ir psihologi, bet uh, vienmēr šī situācija apdurās arī pret finansējumu, uh, ja ir projekti, kur, kur arī mēs ļoti cītīgi rakstam, lai būtu iespēja saņemt kādu finansējumu, lai nodrošinātu gan bērniem terapijas, gan arī vecākiem. Tad tas, bet tas nav tāds, tas ir tāds periodisks atbalsts, tas, ko mēs varam dot, jā, šīs tikšanās klātienē un savstarpēju atbalstu, tas notiek un tas ir ļoti vajadzīgs. Bet tas, kas arī vecākiem ir, ko mēs esam jau savā pieredzē sapratuši, ja tiek nodrošināti pakalpojumi uh, bērniem, bērnu dienas centri, pieaugušo dienas centri, kad ir šo pakalpojumu pēctecība, tad arī vecāki pierod pie tā, kad un ir, ir tā drošības sajūta, jā, mans bērns šobrīd ir bērnu vecumā, viņš apmeklē dienas centru, viņš apmeklē skolā kādas speciālās izglītības programmas vai klases, uh, Un tad vecāks jau redz, ka nākotnē arī ir tā drošība manam bērnam, būs dienas centrs, būs specializētās darbnīcas, būs pakalpojumi. Kas notiks, bieži vien ir jautājums, kas notiks ar manu bērnu, kad manis nebūs. Tā. Arī ļoti nopietns pat jautājums. Jā, jo ir, ir ļoti daudz vecāki, kas ir izmisuši un, un par šo runājot, uh, aizdomājas. Ir bijis pat uh, gadījumi, kad vecāki saka, es laikšu ap Daugavā un, un ņemšu savu bērnu līdzi, jo man ir bail viņu atstāt šajā, šajā sabiedrībā. Bet šobrīd es domāju, jau, ka šī situācija ir manām uzlabojusies, jo valstī ir noticis arī deinstitucionalizācijas process, kurā ir uh, sākta attīstība, notiek arī tieši pakalpojumu uh, nozarē, kad tiek attīstīti sociālie pakalpojumi. Un ir grupu mājas, kurās dzīvo cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Mums arī biedrībā ir septiņas grupu mājas, uh, kur dzīvo cilvēki. Uh, maksimālais skaits ir 16, minimālais 8 cilvēki. Un kur mēs kā uh, biedrība rūpējamies, mums ir uh, profesionāli speciālisti, darbinieki, kas strādā un lai tā ikdiena būtu jēgpilna un mūsu tā pamatvērtība darbā ar cilvēkiem ir cieņpilna attieksme pret jebkuru. Ļoti daudzas aspekts un tēmas, ka, ko gribētu šobrīd pacelt un, un varbūt tās parunāties, bet es tā iespējams ļoti globāli eh, un, un nu, divas lietas. Viena, vai tiešām visa problēma ir uh, valsts struktūrās, institūcijās, kuras nedod pietiekoši naudu, lai varētu parūpēties un nav pietiekoši labi sakārtota likumdošana un, un viss šīs lietas, vai, vai tā galu galā ir tā problēma, uh, <laughs> jo es tā saprotu no cilvēkiem, no māmiņām vai no ģimenēm uh, būtu iniciatīva, būtu vēl, ir vajadzība, uh, bet tikai tā kā nestiek sadzirdēti vai, vai kaut kas buksē un neiet uz priekšu. Tā ir viena, viena lieta. Un otra, kas, kas man likās um, no tāda, um, ir vecāki, kas gatavi lekt Daugavā ar bērnu un negrib atstāt šajā sabiedrībā. Kas par lietu ar sabiedrību tādā gadījumā? Jā, noteikti svarīgākais aspekts ir šis valsts atbalsts un palīdzība, bet, kā es vienmēr saku, aiz katras uh, iestādes, aiz katras situācijas, aiz, kat, aiz tā viss stāv cilvēks, un man liekas, tas ir cilvēku faktors, cik mēs esam ieinteresēti vispār sadzirdēt, saklausīt, kad ir arī šādas uh, problēmas, izaicinājumi, kad ir šādas ģimenes un situācijas, kur būtu jāpieslēdzas. Un tad, man liekas, tas ir, ko mēs arī nostādam kā prioritāti. Vai mēs nostādam kā prioritāti cilvēku, kam ir, ne, ir nepieciešama viss tā labbūtība, labklājība, vai mums ir citas prioritātes, kas bieži vien tā arī ir, ja mēs redzam arī, kad pašvaldībās nevienmēr sociālā joma un joma, kas rūpējas par cilvēku, ir prioritāra. Līdz ar to, tā kā, bet aiz tā visa stāv cilvēki, kas nosaka to. Un par sabiedrību runājot, uh, Eh, vēl joprojām ir tā situācija, kad labāk, eh, nu, labāk neredzēt tādus bērnus savā iestādē, labāk, lai dodās citur projām, labāk neiedziļināties, labāk nepalīdzēt, eh, bet šobrīd diezgan daudz arī ģimenes un bērni tiek tā kā integrēti, iekļaut arī izglītības iestādēs. Uh, bet eh, cik izglītības iestādes ir gatavas dot kvalitatīvu izglītību šiem cilvēkiem. Man reizēm sāp sirds par to, ka jā, skolas ir gatavas paņemt šos bērnus tikai tāpēc, ka lai skolā būtu šis bērnu skaits, bet vai es pilnvērtīgi nodrošinu šo speciālo programmu? Mm. Nu, Tas atkal viens jautājums, jā. Nu, jā. Bet tā, tā, tā problēma <laughs> pat ir dziļāka, kad sabiedrība kopumā šobrīd, eh, pat ja arī ir laba pozitīvas izmaiņas, tomēr sabiedrība kopumā vēl joprojām nu, buksē attiecībā uz, uz bērniem vai cilvēkiem ar invaliditāti eh, kopumā un galu galā arī valdībā strādā vai institūcijā strādā tās pašas sabiedrības cilvēki, kuri nu, nevarēs saskatīt. Tad tas jautājums, ko mēs varam darīt, lai lietas mainītos, un ko jūs darat, lai lietas mainītos. Bet uz šo jautājumu atbildēsim pēc mazas muzikālas pauzītes. Rādījumā arī klausītāji, ja gadījumā jūs vēlaties iesaistīties uzdodot kādu jautājumu, kas varbūt tās jums šķiet ir aktuāls, un šeit ir, um, man gribas arī teikt, speciāliste Eva, kur ir gājusi 30 gadu garumā cauri uh, Eh, ne tikai eh, apmācību rezultātā, bet savas reālās dzīves pieredzes eh, izmācīta, izaudzināt, tad iesaistāties, varat uzdot jautājumu, sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 679 691 31. Centīsimies vai E, Eva tad arī centīsies atbildēt, jo es, diemžēl, esmu viens no jums, kas klausos un brīnos par lietām, kas notiek un, un, un gribu uzzināt, kas tad labs var tikt darīts vai kas jau tiek darīts un ko vēl varētu darīt, bet par to pēc muzikālas pauzes. Dievs manas domas vienmēr laik pievērst tas tev, jo gaismā tu man Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji, šitais priesteris Jānis un raidījums labās ziņas, bet vēlos arī iestarpināt mazu uh, ja tā var teikt, reklāmiņu. Šodien ir zibmarietona diena, diena, kad vācam naudu rādījuma arī uzturēšana, lai varētu apmaksāt visus eh, septembra mēneša izdevumus, kas ir 18 tūkstošu apmērā. Ar tavu atbalstu, ar tavu ziedojumu, tas ir iespējams. Milzīgs paldies! Ja vari atbalstīt, dodies uz rādījumu arī mājaslapu atrod sadaļu ziedot un tur atradīs ar visas iespējas, kā var noziedot, vai tā skaitā arī ziedojuma telefonu numuru, kas varbūt tas ir pats vienkāršākais veids 900-6769 un to ziedo 4 eiro un 27 centus, bet eh, šovakar, šovakar ne par to. Šovakar labajā ziņās kopā ar mani ir Eva, cerību spārnu vadītāja, pareizi, jā, dibinātāja un uh, un tā enerģijas <laughs> eh, spārni, varbūt tās tāpat teikt, spārni visam, <laughs> visai šai biedrībai un visai šai, šai darbībai. Pirms muzikālās pauzes daudz un dikti dzirdējām eh, par to, kas tad notiek, kā notiek un kur ir problēmas. Uh, aizkadrā vēl aprunājamies un, un, protams, kā jau tas mēdz gadīties, es pilnīgi neziņā par to, cik patiesībā sarežģīta un kompleksa ir šī lieta, un, un kad um, šajās 40 minūtēs, 45 minūtēs šovakar, nu mēs neko neatrisināsim, un tomēr varbūt tās varam rast šo cerību un nu, gūt spārnus uh, kaut kādā ziņā. Mans jautājums būtu par to, uh, ko var mainīt tajā kultūrā, kas šobrīd sabiedrība valda, kas varbūt tās, kā sakat, eh, dažus vecākus, eh, ja ne burtiski, tad vismaz tādā psiholoģiskā veidā spiež un, un bez maz vai uz lekšanu Daugavā, jo baila atstāt savu bērnu ar vaidzību eh, šajā pasaulē. Ko, ko var darīt, kā var mainīt šo kultūru, un varbūt tās ir, kā jūs to jau darat, principā? Jā, es domāju, ka svarīgi noteikti šajā mm, ziņā ir izglītošana, izglītot uh, sabiedrību, uh, stāstīt, stāstīt dzīves stāstus, stāstīt situācijas, lai cilvēki aizdomājās, jo mēs neviens neesam pasargāti no šīs situācijas, tas vienkārši tā notiek, un ar to nākas saskarties pēkšņi iepriekšējais eh, pat to nenojaušot. Arī mēs kā ģimene, kas gaidīja savu bērniņu, jau sapņojām, bija savi sapņi, savas cerības par to visu, kas vienkārši tev nobruka vienā brīdī, un tad tev ir jāsāk sapņot savādāk, un, un ir svarīgi tas, kad, eh, kad sabiedrība saredz, saredz sadzird šo šīs ģimenes, šīs situācijas. Arī mums šobrīd no pagājušā, kopš pagājušā gada Latvijas mērogā ceļo izstāde šobrīd atrodas Apes kultūras namā. Un ir bijusi gan kurzemē, gan vidzemē, gan zemgalē. Un tur ir 30 skaudri un mīlestības pilni stāsti par cilvēkiem ar invaliditāti, tur ir video stāsti, tur ir fotografijas, kā cilvēki strādā, ko viņi dara, kādas ir viņu iespējas, kā ir mainījusies viņa dzīve, satiekoties ar cerības pārniem, un ir ļoti, ļoti labas atsauksmes, jo vairāk kā gadu jau šī izstāde ir pieprasīta un par viņu interesējās, un cilvēki vēlas pie sevis viņu izstādīt, lai gan darba kolektīvos, gan kultūras namos, la, skolās, lai cilvēki iepazīst šo dzīvi. Bet... Uh, tas ir atkarīgs arī no katra mums, no katras ģimenes, kas mēs esam, kas ir saskāršies ar šo situāciju, ka mums ir jāiet sabiedrībā un ir jābūt kopā ar visiem, ir jāintegrējas, ir jāiekļaujas un ir jāpieņem. Mēs taisam dažādus pasākumus. Pie mums nāk uz dienas centriem arī skolu jaunieši. Mēs kopā organizējam meistarklases, kur eh, skolu jaunieši kopā ar mūsu jauniešiem Uh, gatavo vai sveces vai kādu produktu un tādā veidā sadarbojas, saprotot to, ka tas ir normāli darboties kopā un ka tas ir normāli, ka mēs katrs esam atšķirīgi. Uh, Bet tā tad, <laughs> ja es te gribēju iespraukties, viens ir tā kā izglītot, tā kā runāt eh, un, un stāstīt par šādu, par šādu lietu. Otrs, tā kā es saprotu arī no pašiem vecākiem, nebaidīties iet un būt sabiedrībā, nevis slēpt eh, kaut kaune, kaunoties vai, vai eh, kaut kādu citu iemeslu dēļ, tā kā paslēpt šo, šo bērnu vai šo cilvēku, jo uh, Nu, ko citi par mani padomās, vai, ko, vai pareizi sapratu, ka mm -hmm. viens izglītošana, otrs arī pašiem vecākiem tomēr iet ārā un, un būt ar šiem cilvēkiem sabiedrībā un ļaut arī piedzīvot tai sabiedrībai, kad mēs esam arī šādi. Jā, jo bieži vien jau mēs pat nenojaušam, ka līdzās tas bērns, kas varbūt šajā brīdī veikalā kliedz vai nokrīt zemē vai, vai uzvedās ne tā, kā ir pieņemts, ka tas nav tāpēc, ka viņš ir izlaists. Tas ir tāpēc, ka viņam ir kāda saslimšana, un tā viņš reaģē esot sabiedrībā, jo šobrīd ļoti izteikti, uh, izteikta diagnoze, kas parādās ar vien vairāk un ar vien vairāk bērnu uh, die, tiek diagnosticēt, tas ir autisms, un autismam ir šīs adaptācijas grūtības, viņam ir grūti iekļauties sabiedrībā, viņam ir uh, grūti, ja ir lielāki trokšņi apkārt, nu katram ir savā, savādāka tā specifika, uh, Un tad es pati esmu ļoti daudz ar vecākiem runājusi, lai nebaidās, lai iet uz to veikalu. Tas bērns aizies vienreiz, otrais, trešoreiz, viņš klieks, viņš uzvedīsies savādāk, vecāks saņems no sabiedrības, jā, nu, par neaudzinātu bērnu aizrādījumus. Nu, nu, tā ir tā lielākā laikam arī ir baila. Viens ir iespējams tā kaunas sajūta, nu, nepilnvērtības sajūta, es tā nu, šobrīd jā. uh, domāju, bet otrs, ka nu, tajā sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, diemžēl, jā, viens būs ar kādi neaudzināti šeit mm -hmm. tagad, mhm. bet, bet nu, tā ir milzīga spriedze, kam tam vecākam ir jāstājas pretī tādā gadījumā. Jā, bet tam ir jātiek pāri, jo tā, tā dzīves pieredze parāda to, ka tie bērni, kas ir gājuši veikalā šīs vairākas reizes, viņš ieies piekto reizi un viņš vairs tā nedarīs. Jo viņam ir grūtāk saprast, grūtāk iekļauties, viņam ir jāaprod ar vidi, uh, jo tikko ievedot eh, šo bērnu jaunā vidē, viņam tas rada trauksmi, un viņš uh, var uzvesties eh, dažādi, ja, kas liekas varbūt kādās situācijās neadekvāti, bet savādāk tas bērns neiemācīsies, ja viņš neies uz tiem pasākumiem, ja neies sabiedrībā, un tas vecākam ir visgrūtākais, jo tajā brīdī mans bērns atšķirās uz mani skatās ar nosodījumu, un tāpēc ir svarīgi sabiedrībai būt tolerantai Ah, un, un izprast šīs situācijas, ka nevienmēr ir tā, kā izskatās. Bet, eh, <laughs> bet kā var pārvarēt? Vai tiešām pietiek tikai ar to vien, kad nu, es eju uz to veikalu un kādā brīdī pie manis pieradīs un vairs neskatīsies, vai tas ir kaut kas cits vēl arī tajā pār, pārkāpšanā pāri, tai, nezinu, bailēji, tam kaunam? Eh? Ir grūti, ne visi vecāki arī to izdara, un, un ir vecāki, kas arī uh, labāk tomēr uh, dzīvo savā ierastā vidē un neved bērnu ārpus, bet arī skatoties no mūsu pieredzes uh, šādiem vecākiem, šie bērniņi pēc 18 gadiem uh, jau nonāk kādās aprūpas iestādēs, jo viņi nav pieraduši dzīvot sabiedrībā, un tāpēc ir svarīgi, ka katrs bērns tiek uh, vests sabiedrībā, tiek eh, iekļauts, tiek, viņam, viņš tiek iepazīstināts arī ar to ārpasauli. Atgriežoties varbūt tās tā, pie tā pirmā aspekta par eh, to, ka vajag runāt arī eh, par šo lietu un, un dažreiz man ir tāda sajūta, nu, mēs daudz arī par kaut, daudz par kaut, par daudz ko runājam, vai tiešām ar to vien pietiek? Jo, Nē. nu, dažreiz tāda, nu, ah, Jā, nu ir, ir sabiedrība arī tas, kad, kad tuvojas Ziemassvētki, tad mēs visi atveram sirdī un eh, mēs eh, ziedojam, mēs palīdzam, un tas arī ir ļoti svētīgi, un tas ir nepieciešams, jo labos darbus eh, arī Rādio Marija, un arī mēs, jā, varam darīt arī, un, un, un daudz, kas ir atkarīgs no atbalstītāju un ziedotāju labvēlības, uh, bet uh, to visu var darīt visa gada garumā, gan, uh, gan ziedot finansiāli, gan arī iesaistīties uh, mūsu darbā, uh, nākt pie mums ciemos, jo bieži vien, kad uh, mēs kādu, kas mūs ir atbalstījis, uzaicinām pie sevis ciemos, parādīt, kas mēs esam, ko mēs darām, tad pēc tam tā atgriezniskā saite ir tāda, kad uh, arī no kāda uzņēmēja, kad pirms tam viņš ir baidījies nākt, ko viņš ieraudzīs, kāda būs sajūta. Un tad pēc tam ir tā, ka viņiem taču visi jūtās laimīgi. Jā, viņi jūtās laimīgi, jo viņiem ir atbalsts, viņiem ir ko darīt ikdienā, viņi saņem dažādu palīdzību un viņi ir laimīgi. Un, un tādā veidā arī sabiedrība iepazīst, ja, kad jā, es ar savu atbalstu sniedzot, es varu darīt šos cilvēkus laimīgus. Un, uh, Tas ir ļoti svarīgi un arī tāpat brīvprātīgais darbs. Cik ļoti tas ir svarīgs, bet uh, ir ļoti grūti iesaistīt tādus patstāvīgus, brīvprātīgos. Uh, jā, periodiski uz kādu laiku cilvēks atnāk palīdz, un arī tas ir labi, jo viņš ir bijis tajā vidē, viņš ir iepazinis. Uh, Bet mēs ļoti priecātos, ja pie mums nāktu cilvēki, kas brīvprātīgi gribētu kaut ko palīdzēt kādos pasākumos vai, vai ikdienas darbā, jo arī šonedēļ, sestdien, mums, mēs organizējam labdarības festivālu Siguldā, svētku laukumā no pulkstens 12 līdz 4, un būs trīs mērķi kam cilvēki varēs palīdzēt. Viens no tiem ir bērnu terapijām, lai laicīgi mēs varam palīdzēt bērniem. Otrs ir, eh, mums ir jāizpērk viena no grupu mājām, lai cilvēki nepaliktu bez savas mājas. Un eh, vēl mēs veidojam jaunu dienas centru Siguldā, kur ikdienā dienas laikā cilvēki, kuriem ir eh, nepieciešams atbalsts būs pieskatīti, aizpildīs daža, dienu ar dažādām nodarbinātības aktivitātēm. Uh, Bet eh, arī šis labdarības festivāls, arī tas prasa lielu ieguldījumus. Mēs paši kā darbinieki, kā kolēģi, kā jaunieši, mēs ejam tur strādājam, lai visi justos labi šajā pasākumā. Un mēs savus pasākumus vēlamies taisīt tādus, lai mēs varam būt kopā sabiedrībā, lai mēs varam priecāties kopā un izdarīt arī labas lietas izklausas ļoti labi un vērtīgi, un ja vien varam, tad rādījumā arī klausītāji nepalaižam garām šo iespēju šo sestdienu doties uz Seguldu, lai tiešām arī iesaistītos, bet noslēguma uh, minūtēs gribas tā, uh, vēl vienu tādu jautājumu uzdot, ko jūs sakiet tiem, kas nesaprot un kam nav bijusi saskare ar šādu Uh, eh, problēma, ja var teikt, es rādu pēdiņās <laughs> problēma, jo negribas arī īsti teikt, ka tā ir problēma, bet eh, kam nav pieredze ar invalīdiem bērniem vai kopumā ar invalīdiem, ko, ko jūs varat pateikt šiem cilvēkiem? Nu, tas noteikti ir svarīgi, vai viņš grib dzirdēt, lai viņam kaut ko pasaka. Un ja viņš negrib, bet tik un tā ir jāpasaka, jo gal galā jāaudzina. <laughs> Jā, es, es noteikti aicinātu iepazīt nedaudz šo pasauli, kas ir varbūt nedaudz savādāka, citādāka, un uh, varbūt arī iepazīstot, var sadzirdēt kādas labas lietas, kur arī es varu būt noderīgs. Un tie, kas iesaistās, bieži vien saka, kad ir svarīga tā gandarījuma sajūta. Es nemaz nezināju, ka es no sevis varu to vai to izdarīt, un ka tas dod tādu labumu kādam cilvēkam. Kas jums dod gandarījumu? Man dod gandarījumu tas, kad, kad mums viss izdodās, kad izdodās palīdzēt cilvēkiem un it kā es caur savu to ģimenes un dzīves pie, personīgo pieredzi tagad es, mēs esam jau izplatuši spārnus daudzās vietās Latvijā. Mēs esam Smiltens novadā, Siguldas novadā, Cēsu novadā, Bauskas novadā. Uh, mums ir sociālais uzņēmums Valkā, un, un, un man dod gandarījumu tas, ka ap mani ir cilvēki, kas iedegās par šo lietu, un es neesmu viena, un kad ir ļoti daudz cilvēki, kas nāk komandā, un mēs daram šīs lietas kopā, un mēs palīdzam vairākiem simtiem cilvēku. Pašai nekad spārni nav nolaidušies izklauses. Spārni nav nolaidušies, reizēm ir rokas nolaidušās, <laughs> bet tas ir brīžos, kad, kad tu ej pie varas pārstāvjiem, tu centies stāstīt, cik tas ir normāli, ja šie cilvēki saņem palīdzību, un kad saņemot palīdzību, tu palīdzi tai ģimenei dzīvot uh, pilnvērtīgu dzīvi, uh, kad šī ģimene var dzīvot kā ikviena ģimene. Un, un, un, un Un tajos brīžos, kad tevi nesaprot vai, vai tu dzirdi kaut tādas neizpratnes uh, frāzes, tajos brīžos nolaiž rokas. Bet tad es aizbraucu uz pakalpojumiem pie cilvēkiem un es esmu tajā vidē un atpakaļ pie cilvēkiem. Jā, tad var... un, <laughs> un atkal viss ir kārtībā. Tā kā, nu, es nezinu, vai mūs klausās arī kādi no tiem, kuri varētu šajā gadījumā palīdzēt. Es domāju tas, ka mums ir jābūt uh, daudz solidarākiem vienam ar otru, un ne tikai šajā gadījumā, bet arī vairākus iepriekšējos raidījumus, kur bija sarunas arī par nopietnām, gan par autisma spektra traucējumiem, gan mobbingu skolās, un kas vēl ir bijis, un kas vēl būs šajos raidījumos, es tā domāju, ja mēs viens otru nedaudz vairāk solidarizētos, ja mēs ievērotu viens otru, ja mēs atvērtu acis, tad varbūt tas arī būtu citādāk. Es domāju, jūs šovakar mums atvērāt kaut nedaudz acis un ceru, ka būs arī iespēja vēl kādreiz tikties un varbūt tās pat arī daudz niansētāk jau parunāties, jo es saprotu, ka tās tēmas un tās problēmas ir gana, gana lielas, lai par tām runātu un varbūt tās arī um, rastu cerību, ka var atrisināt arī kādas. Milzīgs paldies! Ka paldies bijāt. jums, jā, paldies, ka uzklausījāt. <laughs> Mums vienmēr prieks pieņemt. Radījuma arī klausītāji sirsnīgs paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums. Jautājumus gan nesaņēmu šovakar, bet ņemiet vērā, katru vakaru tiekamies pulksten sešos, radījumā labās ziņas, katru vakaru ar kādu citu cilvēku un par kādu citu tēmu, vai, ja gribas, problēmu, kuru mēģinam uh,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 Labvakar, labvakar, rādījumā arī klausītāji šeit es priesteris Jānis. Eh, vēlreiz gribēju pieslēgties, lai atjaunot informāciju par mūsu zibmarietona akciju un, kā zinat, zibmarietons ir laiks, kad ziedojums vācam rādījumu arī uzturēšanai. Šajā septembra mēnesī mums ir vajadzīgi 18 tūkstoši, lai sektu visus izdevumus, un ja jūs neatbalstīsiet, tad mums nebūs šo līdzekļu, es ticu, kad jūs atbalstīsiet mūs. Jūs jau esat atbalstījuši, saziedojiet šodien nepilnus divus tūkstošus, nu gandrīz vai divi tūkstoši, ir 1943 eiro. Kopumā šomēnes ir savāktī 7200, nu, ne, 7120 eiro. Vēl ir vajadzība pēc eh, nedaudz vairāk kā 10 tūkstošiem. Es te nosaucu visu tās summas, ja gadījumā, ja kāds uh, redz iespēju atbalstīt mūs šajā vakarā vai šajā mēnesī, lai tiešām arī mēs varētu darboties un ceru arī uh, turpināt mūsu misiju, uh, ceru to labo misiju, uh, kuru, ja jūs pamanat, tad nekautrējieties arī atbalstīt ar savu ziedojumu. To varat izdarīt ziedojumu, varat atstāt dodoties uz rādījumu arī mājaslapā, atrodot sadaļu ziedot un izvēloties sev piemērotāko veidu, kā var noziedot. Bet mums arī telefons zvans. Lūdzu. Lai slavēties Kristus. Divi telefona zvani. Sirsnīgs paldies par diviem telefona zvaniem. Kas zvana, ja var prasīt? Virginija. Virginija, sirsnīgs paldies par ziedojumu. Lūdzu, lūdzu, ņemiet par labu. Paldies. Paldies jums. <laughs> Jā, tik vienkārši. Divi telefona zvani un ziedojums ir ienācis. Sirsnīgs paldies, tiekamies jau vēlāk vai eh, rīt no rīta katehēzē un pēc tam arī labajā ziņajās vakarā.